Ця тиша непокоїла кожного. Зненацька кудрявий відчув, як його голова стала ніби важкою, а вуха мов ватою заклала. Він побачив густий, щільний, як штахет на паркані ланцюг солдатів. І гнав сюди на позиції партизанів не лише наказ, а й обіцяна премія за кожного вбитого чи спійманого партизана. Десять літрів горілки, тисяча сигарет тисяча марок. І прочісувачі йшли, стріляючи з автоматів, вигукуючи, лаючись, і йшли на повний зріст по схилу, будучи переконаними в тому, що мінометний вогонь геть змів партизанів з пагорба, знищив їх. Однак і цього разу їм не допомогла підпила упевненість. Карателів зустрів ще густіший, ніж їхні шеренги, кулеметний автоматний вогонь, удар партизанів гранатометників, які ж борнули за півхвилини сотню трофейних гранат. І цього разу бій ущух. Командири обходили позиції взводів. Є вбиті шестеро поранених. Збирали своїх убитих і поранених і карателі, мов по домовленості. Між боями настала пауза. Чи надовго? Дамоклів меч і далі висів над партизанами, над їхніми позиціями. Кількість убитих і поранених німецьких солдатів вже опівдні протверезила найп'яніші голови учасників каральної експедиції. На лісовій дорозі у лісі, на кожному з напрямків удару карателів по партизанах, сніговий покрив чернів не лише від виру після вибуху гранати мін, а від трупів, що лежали між деревами, у чагарях, на галявинах, в кюветі понад дорогою. Все це бачу своїми очима і старший серед межа кеті маменько кротав, і злість розпирала йому груди, стугоніла разом з биттям серця в жилах, що набрякло на його скронях. теж мені дивина. Повірили німці християну і напоролись на рожен, як іспанський бик на шпагу Матадора. З обуренням сказав айсергам і власовцям, яких підключили до солдатів есесівців на лівому фланзі наступу на стрілу. Християн навмисно підісланий хитрим комісаром Стрельниковим, щоб отак по дурному перебити і солдатів і бійців команди Межа Кеті. Такого освідомлювача і провідника на шибеницю. Християн провокатор, підтримали солдати досвідченого в операціях проти розвідників і партизанів маменька Кротова. Поки на дорозі всередині оборони і на правому фланзі збирали трупи, маменько Кротов тішав себе тим, що його фланг найменше втратив людей, можливо, навіть так на так. У нього був час подумати. Зараз кротов своїми бруками задушив колишнього солдата на аеродромі християна і колишнього партизана, який казав німцям, що столбов молокосос. Йому немає 20 літ, що в тактиці і стратегії у подібних операціях він слабак. А ось про батальйонного комісара прикордонника Стрельникова навіть християн ніби й забувся. Та Стрельников виявився із тих комісарів, які не лише виступають з політичними інформаціями, а й можуть керувати. Маменько Кротов важко зітхнув, пригадавши Ріманіса, труп якого знайшли вчора на лісовій дорозі. Ріманіс у всьому білому, мов привид, що спустився з неба, щоб усі, хто пішов у спільники до німців, прочитали оголошення, пришпилене до сорочки. Так буде з найманцями фашистів, смерть німецьким окупантам. Така вже доля Ріменса пригадався гауптштурмфюрер Вондерліх, який тримав біля себе маменьку Кротова, як вишколеного собаку.